บุ๊กทูหกสิบเจ67 67สาาเเนสสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง pronomi possessivi 2 pronomi possessivi 2แว่นตา Gli occhiali. Gli occhiali. เขาลืมแว่นตาของเขา Lui ha dimenticato i suoi occhiali. Lui ha dimenticato i suoi occhiali. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Ma dove sono i suoi occhiali? Ma dove sono i suoi occhiali? นาฬิกา L'orologio. L'orologio. นาฬิกาของเขาเสีย Il suo orologio è rotto. Il suo orologio è rotto. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง L'orologio è appeso alla parete. L'orologio è appeso alla parete. หนังสือเดินทาง Il passaporto. Il passaporto. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Lui ha perso il suo passaporto. Lui ha perso il suo passaporto. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Ma dov'è il suo passaporto? Ma dov'è il suo passaporto? พวกเขา ของพวกเขา loro il loro loro il loro เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ I bambini non riescono a trovare i loro genitori. I bambini non riescono a trovare i loro genitori. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Ma eccoli che vengono. Ma eccoli che vengono. คุณ ของคุณ Lei, il suo. Lei, il suo การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ c o m e stato il suo viaggio, signor Müller? c o m e stato il suo viaggio, signor Müller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Dov'è sua moglie, signor Müller? Dov'è sua moglie, signor Müller? คุณ ของคุณ lei il suo lei il suo การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธ Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt? Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ Dov'è suo marito, signora Schmidt? Dov'è suo marito, signora Schmidt?